sallallahu alihi wa sallame posljednji Allaho poslanik poslan sa istinom Uzvišeni plemeniti gospodar je kazao svojoj plemenitoj knjizi O vjernici, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačiji osim kao muslimani. A zatim, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Hvala Allahu Đalda Vala koji nas je poživio, ponovo sakupio i okupio na ovom mjestu da se družimo, e, govoreći Allahu i subhanahu wa ta'ala vjeri. Večeras kako je brat najavio, draga braća, nastavljamo, nastavljamo tamo gdje smo stali govoriti o ehli sunnetu, e, o ehli sunnetu, e, njihovim ubjeđenjima i akidi, akidi na kojoj, na kojoj su bile. Tako da smo kazali prije nego što uđemo u nastavak komentara Akidatul Vasitije od Ibn Taymiye Rahmetul Ali, e, malo ćemo se znači, zaustaviti, pojasniti pojasni prava cehli sunneta u smislu njegove pojave i nastanka poput znači upotrebe termina samog ehli sunne vol džema kada, kada je znači po prvi put je došlo do te potrebe da se oni tako opišu, nazovu i gdje znači su sve crpili ili odakle su sve crpili e, te termine da li su oni slažu znači sa onim sa čim je došao poslanik sallallahu alejhi ve selleme i prošli put smo donekle pojasnili određene stvari, a večera ćemo znači konkretno govoriti o samoj upotrebi ovog o samoj upotrebi o, ovog termina znači ehli suneta vol džemata. Tako da ćemo večeras spominjati mnogo mišljenja naših selefa, citata iz njihovih govora koji će nam pomoći odnosno koji će nam uliti ubjeđenje na onom na čemu smo, znači da zaista smo mi pripadnici ehli sunneta vel džemaata da znamo ko su, šta su znači tvrdili i na čemu su bili. Danas imamo mnogo šubhi, danas imamo mnogo napada, danas imamo znači mnogo prozivki, danas nas prozivaju, danas nam ukazuju da smo sekta, da, da smo neko što se pojavio sa nečim novim i slično. Posebno znači kada dolaze takva, eh, takve prozivke od strane ljudi koji uh, donekle imaju neko šarijasko znanje, pa prozivaju, odnosno ukazuju da su mi novotari, odnosno da smo došli sa nečim što nikada prije niko prije nas nije bio. Mi, draga braćo, kada govorimo da smo zaista istinski sedbeni cehli sumneta, e, mi imamo znači dokaze, imamo argumente, imamo govor njihov koji je zapisan, koji je dosljedno prenesen, vjerodostojno, znači u koji nema, nema znači nikakvog vida, nikakvog vida sumnje a posebno oni koji su na suprotnim ubjeđenjima u akajskim, u akajskim pitanjima. Kao što znači je naš serijal o Allahom i Tabarek i Vatala veličanstvenim savršenim osobinama, u kojim znači e, u koje smo mi e, spominjali određeni broj tih osobina ukazali smo na one koji se suprotstavljaju takvom e, takvom svatanju razumijevanju na kojem su bile e, ispravne generacije muslimana, odnosno na kojima su zaista bili pravi sedmenici poslanika sallallahu alihi sallallahu alihi wasallam. Prije svega, draga braćo, ovaj termin ehli sunne se koristi još od vremena prvih generacija. I vidjet ćete večera sa koboda, znači nakon predavanja, toku predavanja, da ša, e, oni koji slijede šarijski pravac, a danas ih ima jako mnogo, koji tvrde i dokazuju znači, da su njihovi učenjaci, odnosno da su oni koji, se, e, koji su imali određeni grešaka u akajskim svatajima i razumijevanjima, posebno svojstvima, e, savršeni Allahovi Tebare Kvetala osobina, pozivaju se na takve velikane, znači te velikane koji su imali određenih, određenih grešaka u tom poglavlju akide, pozivaju se, kažu ta i taj, znači je sljedbenik, sljedbenik ovakvog svatanja i razumijevanja. Pa onda znači spomenom, e, samim spomenom određenih imena čovjek se zapita pa dobro ko sam ja, šta ja slijedim, koga slušam, odnosno ko su ti e, sljedbenice ehli sunneta ako te velikane koje nam spominju, koje e, znači u svojim tekstom, posebno po internetu, ljudi koji sjede iza računara i kada ispišu, plasiraju određene šubhe, braća koja sjede put ehli sunneta, znači put svatanja i razumijevanja prvih generacija muslimana, onda dođe znači, u dilemu da ne zna da ne zna odgovoriti, u najmanju ruku da ne zna odgovoriti, a s druge strane još ako dođe šeitan i priđe s određenim šubhama, zapita se ko je onda na istini. Razumijete? I tih imena znači zaista ima puno zaista ima znači tih puno imena na koje se određene grupe, određene grupe pozivaju. Međutim, mi večeras ako boda ćemo spomenuti mnogo, mnogo imena iz generacija koji su bile prije njih, a koji su bili na ehli sunnetu. Znači, prije ovih koji oni navode, znači iz pravca šarija, njihova imena, mi ćemo navesti daleko, znači one koji su prije njih živjeli, a bili su na ubjeđenju ehli sunneta, wal džemata. I kažemo znači da ovaj termin ehli sunne, ehli sunne se spominje još od vremena prvih generacija. Mi ćemo navesti ako boda neke od ti. Prije svega imam El Ali Kai, bilježu u svom dijelu šerhu usuliti kad ehli sunne, govor od Ibn Abbasa radi Allahanuhu, kada je bio upitan o ajetu ili govor Allaha Đelevala i Sura Al Imran 106. E, ajet, Jela Đelešanu kaže jeume tebjeddu vođuhum va tesveddu vođuh i na dan kada će neka lica pobijeliti, postati svijetla i znači u tom danu kada će neka lica pocrnjati, postati crna. Upitan je znači šta znači taj kuranski ajet? Pa je kazao onima čija će lica toga dana svijetla biti, to su pripadnici ehli sunneta vol džemata a onima čija će lica pocrnjati, to su sedmenici novotarije i zablude. Danas Allah dželevala sačuva, sačuva novotarije i zablude. A na drugom mjestu kaže, znači Ibn Abbas uh, radijallahu anhu, gledanje u čovjeka ili gledanje, uh, jest gledanje u čovjeka od ehli sunneta koji poziva sunnetu. Gledanje u čovjeka od ehli sunneta, pogledajte, znači obrate pažnju kada govorimo, E, nama je cilj da e, potvrdimo i ukažemo da se riječ ehli sunne spominje znači još od prvih generacija. I tako kada budemo pobrajali, navodili imena učenjaka, navodimo njihovu godinu ili rođenja ili smrti. Da vidimo znači da u tom vremenu se spominjala riječ i bila je poznata. Znači kaže gledanje u čovjeka od ehli sunneta koji poziva sunnetu i odvraća od novatarije je ibadet. Allahu ekber gledanje u čovjeka od ehli sunneta koji poziva sunnetu i odvraća od novotarije i badet. I ova također peda je znači u dijelu El Akaija Šerhu u suluti kad ehli sunne. Inače dijelo, znači jedno akajsko dijelo gdje su sakupljeni govori e, prije svega kuranski ajet i hadis poslanika govora sahaba i sina kod njih koji su došli o kajskim, akajskim e, znači temama i kajskim pitanjima. Zatim Hasan al-Basri Rahmetullah Alijih koji je preselio 110. godine po Hiđu. Pogledajte, znači 110. godine po Hiđu. Kaže, ja ehle sunne, o sjedbenici sunneta, budite blagi jedni prema drugima, doista ste vi manjina od ljudi. I ovo je također znači, u istom dijelu spomenuto. Zatim Muhammed ibn Sirin, Rahmetullah Alijih koji je preselio također 110. godine po Hiđu je kazao, nisu pitali o lancima prenoslaca hadisa sve dok nije nastala smutnja fitna. Zatim su počeli govoriti, navedi nam ljude od kojih prenosiš, pogledajte. Pa ako su odehli sunneta, uzimali su, a ako su bili od novotara, nisu prihvatali hadisa. I ovo je također prenešeno gdje? Prenešeno je znači u uvodnom dijelu muslimove, muslimove zbirke, znači sahih zbirke. Znači ako su bili odehli sunneta, uzimali su, ako su bili od novotara, nisu prihvatali takve, takve hadise. Ejub Sahtijani, rahmetullahi alijek, kaže, a rođen je 68. godine, po hidžri preselio 131. Kaže, kada god budemo obaviješten, pogledajte, kada god budemo obaviješten o smrti nekog od pripadnika ehli sunneta, kao da sam izgubio jedan dio sebe. Znači, spominje se ehli sunne. Zatim Sufjane Sauri Rahmetullah Ali, koji je preselio 161. godine po Hiđri, kaže budite dobri i blagi prema sedbenicima ehli sunneta. Uistin su oni guraba, pojedinci. I rekao je kako je mali broj sedbenika ehli sunneta vol džemata. Isto djelo znači od imama Alekaija. Fudeir ibn Iyad rahmetullah ali koji je preselio 187. godine kaže murđije govore da ima samo govor bez dijela Džehmije tvrde da ima samo spoznaja bez govora i dijela, a ehli sunne tvrdi da je iman spoznaja, govor i dijelo. Pogledajte. Znači, ehli sunne tvrdi kada je preselio 187. godine. Mi ćemo, znači, navesti razlog spominjanja njihovih godina, znači, ili datum rođenja, ili datum, datum smrti. Ebu Ubejde, El Kasim ibn Salam, Rahmetullah Ali kaže, a on je rođen 157. godine, a preselio 224. po hijđri, u svom poznatom dijelu El Iman, kaže, pitao si me o vjerovanju i razilaženju umeta oko njegovog upotpunjavanja. Da li se povećava ili smanjuje? Ovo su mesele o kojima ćemo mi govoriti. A kaže, znam da želiš znati stav ehli suneta po pitanju toga. Razumijete, 157. se rodio, preselio 224. navodi ehli sunne. Zatim ima Mahmed ibn Hamr rahmetul Ali koji je rođen 164. godine, preselio 241. po hijri, rekao u svom uvodnom e, dijelu svoje knjige sunne, gdje kaže ovo je pravac sjedbenika znanja i predaja. Pogledajte, ovo je pravac sjedbenika znanja i predaja kojih se čvrsto pridržavaju sljedbenici ehli sunneta kojeg se čvrsto pridržavaju sljedbenici ehli sunneta i po čemu su prepoznatljivi. A uzor u tome su ima sahabi poslanika sallahu alijih i veseleme i oni koji slijede sve do današnjeg dana. Njega je sunne. Imam Ibn Đarir Taberi, rahmetullah alijek, koji je preselio 310. godine, kaže ispravno je odgovora po pitanju viđenja uzvišenog Allaha Đelevala od strane vjernika na sunjem danu, da će stavnici dženeta vidjeti uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, jer na to ukazuju vjerodostojni hadisi od poslanika sallahu alijih i vseleme, a to je naša vjera koju ispoljavamo i na čemu smo zatekli sljedbenike ehli sunneta wal džemata. Allahu akbar. Razumijete? Zatim kaže imam Ebu Džafer Etahavi, Rahmetullah Ali, koji je rođen 239. godine, preselio 321. godine, u svom uvodnom dijelu poznate znači knjige Poslanice o Akidi, kaže ovo je pojašnjenje i tumačenje Akideta, ispravnog vjerovanja ehli sunneta wal džemata. Allahu ekber. Zatim, Ibn Taymi, Rahmetullah Ali, kaže pravac ehli sunneta wal džemata je vrlo stari poznat Allahu ekber pogledajte tek nakon kogo koliko dolazi ibn temi gdje nam oni ukazuju to je kao uh, metodologija odnosno pravac i svatanje samo ibn temije tek nakon ovih mi navodimo mnogo je drugih učenjaka koji nisu naveli nemamo vremena da ih navodimo sve kaže pravac ehli sunneta wal džemata je vrlo stari poznat nastao je prije nego što je Allah stvorio Ebu Hanifu, Malika, Šafiju i Ahmeda. To je pravac kojim su hodila sahabi radijallahu anhum. A oni su ga preuzeli direktno od Allahovog poslanika sallallahu alihi vseleme. Pa ko se tom pravcu suprostavi, biva novotar kod pripadnika ehli sunneta vel džemata. I ovo je kazao minhađu sunne, minhađu sunne znači dijelo koje je prevedeno na naš jezik. Zatim, E, druga stvar, odnosno drugo pitanje ko, o kojem ćemo govoriti, da postoji nekoliko imena koje se odnosno na ehli sunne vel džemaa. I sva ona ukazuju, draga braći i cijene sestre, na jednu te istu skupinu. Na jednu te istu skupinu koja je na istini, koja je zaista, znači su pravi istinski sebenici poslanika Muhameda sallahu alijih veselana. Prvi naziv kojim se opisuju, koji se znači prenose u dijelima kod učenjaka ehli sunneta, jeste ehlu džemaa sjedbenici džemata, bez dodatka, znači sunneta, samo ehlu džema'a, odnosno sjedbenici džemata. I ovo je jako poznato, znači ovo je jako poznato da su opisani tim. Međutim, više je preovladala ovaj dodatak ehlu sunneval džema'a, ali također se znači spominje samo ehlu džema'a i to ćemo naći znači, u mnogim dijelima kod, kod Ibnu Temije Rahmetula Ali, da znači navodi i spominje da spominje znači eh, ehli sunne kao ehlu džema'a. Šta dokazuju ili čime dokazuju znači uh, ovaj naziv? Ovaj naziv je došao kako smo prošli put spomenuli hadis poslanika sallahu alihi veseleme kada govori da će sumet podijeliti na 73 skupine. 72 će u vatru, samo će jedna u dženet. Pa su osha pitali, znači poslanika sallahu alihi veseleme, ja Rasulallah, menhum, ko su oni Allaho poslaniće, pa je kazao el džema'a. To je znači zajednica, zajednica muslimana, zajednica muslimana. Allah Đelešanu u Kur'anu kaže u suri Imran, وَعَتَسِمُوا بِحَبْلِ jami'an جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا I svi se, znači, čvrsto Allahovog užeta držite i nemojte se, nemojte se, znači, podvajati i nemojte se parčati u grupe. Zatim imamo hadis od Huzefe i Yamana radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao, odnosno kada je pojašnjavao kako čovjek E, da se spasi, odnosno e, šta da učini kada nastupi vrijeme fitne iskušenja, pa je poslanik sallahu alihi vseleme ukazao na nešto jako važno. Kaže, telzem džema'a, odnosno džema'ater muslimineva imamehum. Ti se čvrsto drži džemata muslimana i njihovog vođe. Vidimo, znači, da poslanik koristi riječ džema'ater muslimin. Razumijete? E, kao što je došlo znači u Kur'anskom ajetu, kao, kao što je došlo znači u prvom hadisu kojeg smo citirali i prošli put smo ga citirali. Zatim u drugom hadisu od Ebu Hureri da je poslanik alaihissalatu wasalam kazao Men harađe mine ta'ati wa farekal džema'ate thumme mate mate mitetan džahilije. Kaže poslanik sallahu alaihi wasalam koji izdađe iz pokornosti i napusti džemata zatim preseli, takav je preselio džahilijeskom smrću. I kažemo sve, uh, sva imena, sve termine koje sada navodimo, ukazuju na jednu te istu skupinu. Znači, to je sve, znači, opis spašene skupine, pobjedonosne skupine, selefija, oni koji su ehli sunne, koji su ehli sunne, vol džema'a. <coughs> ovaj hadis, znači, bilježi, ima muslima, prijedhodni Buharija, Buharija i muslim. Zatim, draga braći i cijene sestre, ovdje isto tako e, može jako bitno kazati da sam, e, e, sami termin, odnosno izraz džema, e, ima više svatanja, ima više svatanja od strane e, učenjaka. Znači, kada pojašnjavaju šta znači džema u navedenim hadisima i drugim hadisima koje nismo, znači, mi, mi naveli. E, Prvo znači mišljenja, postoji više mišljenja. Prvo mišljenje da kažu da se misli na Savadul Azam. I mi ćemo kratkim crtama znači onaj samo navesti. Da su to najučeni u islamu i njihovi sjedbenici. Drugo mišljenje da se pod džema misli da su to učenjaci mučtehidi. I ovog je stava znači veliki broj učenjaka, a jedan od njih je i sam imam Buhari, rahmetullahi alihi. Zatim Tirmizi kada je pojašnjavao riječ džemat je kazao da se odnosi na učenjake fika i hadisa. Zato je Abdullah ibn Mubarak kazao kada je upitan o džematu, rekao da je to Ebu Bekr, Ebu Bekr i Omer. Pogledajte, Ebu Bekr i Omer, oni su bili najučeniji. Međutim, kada su mu kazali da su oba dvojica preselili, tada je on ponovo, znači, počeo nabrajati ili pobrajati određene učenjake, velikane, pa su kazali da su i takvi preselili i sve dok nije naveo, znači, Ebu Hamzu Esukerija, da je on džemat. Zatim treće mišljenje da se odnosi samo na ashabe, da, znači zajednica džemaat, da su to ashabi poslanika sallahu alijih i vseleme, a o njima ne trebamo mnogo govoriti, znači znamo svi da su oni prvi koji su povjerovali u poslanika sallahu alijih i vseleme, uspostavili su temelje vjere, šarijavsku državu, ojačalo snažili poslanika sallahu alijih i vseleme. Znači oni su ti gdje je nemoguće da se oni slože, da se oni slože na nekoj od zabluda, Znači daleko su, daleko su od toga. <coughs> Zatim imamo hadis poslanika sallahu alijih vseleme koji smo također prošli put navodili u predavanju da je poslanik sallahu alijih vseleme nagovijestio će se umet izdijeliti i podijeliti na frakcije pa je kazao će se otići u vatru osim jedne. Pa kada su pitala koja je to Allahov poslanić rekao je ma ene alihi wa ono na čemu sam ja, znači samo oni koji budu na onome na čemu sam ja i moji ashabi kazali smo da hadis bježi tirmizi, a da šeheh Albani kaže da je hadis znači dobar. Zatim četvrto mišljenje za džema da se misli znači po tim terminu općenito na sve na sve sedbenike, sedbenike islama. Peto mišljenje da se odnosi na džemat muslimana kada se slože oko jednog emira vladara onda postaje obaveza na svim znači muslimanima da se pridržavaju znači onoga što on ukazuje a što se nasuprostavlja Kur'anu i Sunnetu odnosno onome što Allah Đelešana redi je poslanik sallahu alijih i veseleme a u tom trenutku im postaje zabranjeno podvajanje i razilaženje, razumijete? E, znači, ne smije se doći do prekidanja beje prisege koji su dali tom, tom vladaru ko kojeg su se složili. ovo je stava, znači, mišljenja imam, imam taberani. Šesto mišljenje da je džemat sve ono što se podudara i slaže sa, sa istinom. I ovdje imamo, znači, govori mama, odnosno uh, ashaba poslanika sallahu alijih i vseleme, Ibnu Mesuda radi Elanuhu, gdje kaže da je džemat sve ono što se slaže sa istinom, Kur'anom i sunatom, pa makar ti bio sam pa makar znači ti bio sama svi drugi bili znači e, na, na drugom e, suprotno znači tvom mišljenju suprotno tvom mišljenju u drugom rivajtu kaže džemat je ono što se podudara sa pokornosti Allahu te bareke vetala makar ti makar znači bio makar bio sam i ovo znači navodi isto tako e, imam elali kai učenjaci kada pojašnjavaju kada spominju mišljenje imama odnosno sahaba ibn Mesuda radijallahu anhu kažu da je njegov govor objedini, odnosno znači da njegov govor sadrži sve druge govore koji su znači spomenuti, koji su spomenuti na ovu temu. Upitanje ima Mishak i Brahavej, a za njega kada ga spominje i navodi ima Mahmed kaže da je šehul, šehul Islam. Upitanje ko su Savadul Azam, ko su oni, pa je odgovorio Mohamed ibn Eslem, a Mohamed ibn Eslem za njega kaže imam Zehebi, da je bio veliki imam Hafiz i šehul, šehul Islam. Pa kaže, znači e, odgovara Ishak e, da je to Muhammed ibn Eslem i oni koji ga slijede. Pa je nakon toga znači ponovo kazao da si kojim slučajem upitao neznalice ko su Savadul Azam, znači ovo je govor Ishak ibn Haveha, da si kojim slučajem pitao znači neznalice džahile ko su Savadul Azam, kaže oni bi odgovorili skupina ili grupa ljudi a kaže ne znaju da je džemat učenjak koji se dosljedno pridržava predaja i puta poslanika sallahu alihi veselem. Takav je džemat i svi oni koji ga slijede, a onaj koji se suprostavlja tome takav je napustio, takav je napustio džemat. Ovo je jako znači bitno što je on kazao, jer nakon ovog govora ima Bibnu Kajim, znači kada je naveo njegov govor, kaže kada se u vremenu nađe onaj koji poznaje sunnet i poziva sunnetu. Znači u bilo kojem vremenu kada se nađe osoba koja poznaje sunnet i poziva sunnetu. Znači pogledajte razliku, nije znači danas sve kada čovjek se e, pojavi i poziva sunnetu. Treba znači da poznaje sunnet i da poziva sunnetu. Ne da tvrdi nešto da je sunnet, ono nije sunneta. Kaže to je huđet ili takav je huđet. To je dokaz. Zatim kaže takave i džma. Sam pojedinačno, znači iđma, konsenzus učenjaka, takav je sevadul azam i takav je, kaže, sabilul mu'minin. Pa nastalja pa kaže, onaj komu se suprostavi, ne slijedi ga, slijedi put nekog drugog, takvog će Allah pustiti da radi šta hoće, a zatim će ga baciti u džehennem, a užasno ono boravište. Ovo je znači po pitanju e, same riječi ili termina džema oko kojeg postoji znači više, više mišljenja kod sjedbenika ehli sunnata. Drugi naziv za ehli sunnat vel džemasu je selefu salih. I ovo znači mi puno slušamo. Selefu salih ili selefje ili selefijun. Uh, sljedbenici Selefa prvi generacija muslimana. I ovo je jako isto tako bitno da se zna, da se shvati, da se razumije. Ko su Selefi? Uh, znači, ko je, ko je ta elitna skupina umeta poslanika sallahu alihi vseleme uh, koja je naređena svim muslimanima da se povode, da se povode za njima. Prije svega Selef znači e, prethodnici, prve generacije. Kao što je došlo u ajetu dijela što kaže u suri Zuhruf 56. فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخَرِينَ Kaj učini smo ih primjerom i poukom narodima kasnije. Znači te prve generacije su primjer narodima, narodima kasnije, oni koji su došli nakon, nakon njih. Tako da postoji znači nekoliko mišljenja po pitanju ko su selefi. Razumeš, ko su te prve generacije e, za kojima se povodimo, e, koji su najbolji i koji, e, koje su nam naređene znači da ih, da ih slijedimo. Prvo mišljenje među učinjacima postoji da su samo ashabi poslanika sallallahu alihi vseleme i navoli smo neke od argumenta već znači u uvodnom predavanju. Zatim da se misli na ashabe i tabiine treći stav da se misli na ashabe, tabine i tabi tabiine. I za sve ovo znači postoje argumenti. Imamo četvrti stav da se misli znači sve ono što od učenjaka koji su došli do, do petog, do, koji su bili prije petog, prije petog stoljeća. E, za prve tri generacije znači ima niz hadisa poslanika sallahu alijih veseleme poput hadisa od Abdullah ibn Mesuda gdje kaže a nebi sallallahu alihi vseleme kale hajru nasi karni thume ladhi jelunahum thume ladhi jelunahum da je najbolja generacija koja znači generaciju kojom se poslanik sallallahu alihi vseleme pojavio zatim koja dođe nakon njih zatim koja dođe nakon njih na ovdje znači direktno odnosno e, pojašnjava poslanik sallallahu alihi vseleme na tri generacije da su one najbolje generacije koje će se pojaviti u umetu poslanika sallallahu alihi vseleme i uh, ovaj hadis bilježi Buharija, Buharija i Muslim. Za ove tri generacije, znači da se misli na tri generacije, uh, da su oni selef za kojima se povodimo, koje slušamo, uh, većina učenjaka smatra da se misli znači da su oni selef tri znači generacije. oni je svakako Ibn Taymiyyah rahmetullahi alejhi, Imam Ševkani i mnogi i mnogi drugi. Međutim ovo četvrto mišljenje koje se navodi, a ono se danas znači često spominje e, je i stav od jednog od učenjaka šarijskog pravca, to je Ibrahim ibn Muhammed El Bejuri pogledajte, koji je preselio 1277. godine njegov je stav znači da se misli na ehli sunne i ovo jako bitno na ehli sunne, na selef na selef, znači te prve generacije koje trebaju da se slijede E, svi oni koji su došli do 5. stoljeća, do 5. stoljeća e, po hidžri. Šta se ovdje ona ovaj, hoće kazati? Učinjaci kada su odgovarali, kazali su da je ova njegova tvrdnja bila isključivo radi toga što je želio takvom tvrdnjom da obuhvati vremenski učenjake Ešarijskog pravca pod pojmom Selefa, razumijete? Zašto? Zato što ni jedan od Ešarijskih učenjaka nije se pojavio u prva tri stoljeća nek su se svi pojavili nakon, nakon znači ova tri nakon ova tri stoljeća tri zlatne, tri zlatne generacije a jedino znači koji je izuzetak od svih nije Ebu Hasan Rašari koji je preselio 320, 324. godine po Hidži razumijete međutim on fala Allahu Allah vala se povratio od, od učenja znači šarijskog pravca povratio se znači od ubjeđenja Jakide Mu'tazila ili znači od sljeđenja Ibnu Kulaba na kojem su znači uvjerenja današnji, današnji ešarija. I prihvati učenje mama Ahmeda i svih oni koji su bili zaista istinski sebenici poslanika Muhameda sallallahu alihi vseleme. Zatim, draga braće i cijenje sestre, sad u ovom trenutku se drugo e, pita i nameće. A koje? Znači, e, pošto kažemo da se da su selef prve tri generacije. Da li se, znači, e, da li je sad obaveza na muslimanima da slijede sve one koji su se pojavili ta prva tri stoljeća. Pogledajte, znači, kada kažemo da sto zlatne generacije, najbolja generacija poslanika sa Allahu alijih vasaleme, zatim tabina, zatim tabi tabina, oni koji slijede tabine, e, da li, znači, obuhvata svakog onoga koji se pojavio u tom periodu, e, pripsivo se vjeri, dinu, islamu, e, pojašnjavao vjeru, Da li znači takvog slijedimo? Da li se za takvim povodimo? Jer svima nama je poznato, draga braćo, da su sve sekte, znači sve glavne sekte se pojavile ova prva tri stoljeća. Znači pojavilo se glavešne zablude, novotarije u prva tri stoljeća. Zato kažemo da nije znači ispravno kazati da su selef svi oni koji se pojavili u prva tri stoljeća. I to ćemo pojaviti. Zbog, zbog toga što smo kazali da su i ostale sekte, znači u prva tri stoljeća se pojavili oni koji su zaista pozivali istini i koji su istinski selefi za kojima se treba povoditi, od koji treba uzimati, koji treba citirati, poštovati, voliti i cijeniti, razumijete? Ali isto tako ta prva tri stoljeća su se pojavili i oni koji su znači imali kod sebe i i koji su sami došli sa novotarijom i oni koji su pozivali novotari i oni koji su postali znači e, ti koji e, se, e, kojima se pripisuje neki od pravaca neki od pravaca određenih sekti i frakcija u islamu tako da imamo prije svega Haridžije koji su se pojavili po jednom od mišljenja znači učenjaka u vremenu Alije radi Allahu, radi Allahu anhu 37. godine po Hidžije Zatim imamo šije iz koji je znači prizašla druga sekta još gora od njih. Rafidije šije, znači ne prve koje se pojavile su smatrali samo da je Ali da je Ali znači e, bio e, na većoj da ređi, odnosno od e, Ebu Bekra, Ebu Bekra i Omera radijallahu ili znači Osmana. Osmana. Zbog hadisa koje su znači oni imali, koji su vjerovali znači da su vjerodostojni u smislu u, u smislu znači da, da su on e, da je Ali radi Alanhu na većoj dređi od, od trojice drugih odnosno prvih Ebu Bekra, Omera i Osmana. Naravno takva tvrdnja nije tačna da je najbolji po imanu, znači najbolji umetu poslanika sallahu alihi wasalam nakon poslanika Muhammed alihi sallatu wasalam Ebu Bekr, zatim Omer, zatim Osman zatim, zatim Ali i učenjaci akide kažu da je njihov redosjed kod nas onako kako je redosjed po hilafetu Međutim, iz njih je proizašla druga sekta, daleko gora, to su Rafidije, koji su odbili istinu, koji su odbili Hilafet, Jebu Bekra, i Omera, i Osmana. Razumijete, ne samo da su smatrali da su odajali vrijedni od njih, nego su odbili Hilafet, tredosili, da su shave pogriješili, da tom prelazili su druge granice, Tekfi, Rebu Bekra, Omera, znači i ostali, i ostali ashaba i one najgore, najgore stvari sa kojima su došli e, iz zablude. Nakon njih se pojavile kaderije, njihovo ima, znači oni kome, kome se pripisuje, ko, kao što je vam već poznato, Ma'bed e, Džuhani, koji je preselio 80. godine po Hidži. Zatim se pojavljuju murđije i to sve znači je u, u, u, u jednom kratkom periodu počelo se pojavljivati sekte, znači sekta iza sekte. Murđije, znači, od prvi njihovih prijedhodnika, kako kažu učinjaci, znači Fireka, sekti i, e, i, i ovih frakcija je, Gailan Dimaški koji je preselio 110. 110. godine po Hidži. Zatim dolazi Džahmije, Džad ibn Dirhem, koji je znači preselio 124. godine, a bio je učitelj koga? Džahma ibn Safana koji je preselio 128. godine po, po Hidži. I za njih dolaze Mu'tezile koje se pripisuje opet Vas ibn Atav koji je preselio 130. 131. godine. Vidimo, draga braćo, znači da su ove glavne sekte i Haridžije, i Šije, i Kadarije, i Murđije, i i Mu'tezile, nastale, nastale u prva tri stoljeća. Prva tri stoljeća. I da oni imaju, znači, one koji, koji su pozivali toj zabludi, koji su tu zabludu širili, prenosili na druge, pa živjeli su prva tri stoljeća. Da li znači oni sada spadaju pod Selef? Ne. Znači oni nikako ne može se shvati, ne može se zaključiti, da su oni ispravni prijedhodnici. Da su oni znači selef za kojima se povodimo, koje slušamo, koje slijedimo. Zato nije dovoljno kazati da se znači e, ograničimo na vremensko ograničenje prva tri stoljeća, nego moramo to pojasniti. Da se pod selef misli na prve tri generacije, na one koji su živjeli u prve tri generacije, a koji su slijedili Kur'an, sunnet poslanika sallallahu alihi vseleme na razumijevanju koga? Ashaba poslanika sallallahu alihi vseleme. Razumijete, zbog čega? Zato što nam je nariječeno da slijedimo ashabe poslanika sallallahu alihi vseleme. Allah Đelešanu kaže وَتَبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْ A ovo je u suri Lukman 15. ajet. Ibn Kaim, rahmetullahi alije, kada je htio da ukaže na dokaz ovom kuranskom ajetu, da nam je obaveza da slijedimo, da se povodimo za sahabima poslanika sallahu alijih veseleme, kaže svaki od ashaba je iskreno i predano se obraćao Allahu te bareke o ta'ala. Shodno tome obaveza da ih slijedimo, a njihov govor i njihova akida na kojoj su bili je najpreča, najpreča da se da se znači za njima povodimo i da ih u tome, u tome slijedimo. Zatim mnoštvo je drugih dokaza i one koje smo naveli, koji govore na džema, na čemu sam ja, kaže poslanik sallallahu alihi vseleme, i moji ashabi ili garancija e, i potvrda od strane Allaha dželevala da je zadovoljan s njima, da je zadovoljan s njima i da im je obećao dženevska prostranstva kao što je došlo u suri Teube u 100. majetu وَسَابِقُونَ لَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْسَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُهُمْ بِإِحْسَانِ šta kaže Allah Đelšanu radi Allahu anhu wa radu an وعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم ovo je govor za ashabe poslanika sallallahu alejhi ve sellem Allah šonka Allah je zadovoljan prvim muslimanima muhadžirima i ensarijama znači kad je Allah dželevara zadovoljan s njima onda trebamo da da nam oni budu uzor da nam oni budu primjer da ih slijedimo u svemu a kaže Ibn Kajim najpreće da ih slijedimo u njihovom vjerovanju u njihovom ubjeđenju onome na čemu su bili šta su, u šta su pozivali zatim kaže Allah Đelešanu za njih oni koji budu slijedili dobra djela činjeći i oni e, zadovoljni su njima za njih i on pripremio dženevske baše kroz koje će rijeke teći i oni će vječno i zauvijek u njima boraviti to je veliki uspjeh znači ashabi poslanika sallahu alihi wasallam su uspjeli to je uspješna generacija generacija za koju je Allah Đelevala zadovoljan zadovoljan E, koji će ući u džennet u džennet koji je Allah Đelešanu za njih pripremio i zatim znači Allah Đelešanu potvrđuje da je to najveći uspjeh koji može čovjek dostići, dostići na ovom, na ovom dunjalku. Zatim sljedeći termin, sljedeći naziv za sljedbenike sunneta da su nazvani ehlu, ehlu hadith, sljedbenici hadisa. I ovo je znači u mnogim knjigama Selefa prenešeno. Najviše znači gdje se koristi je znači u knjigama Ibn Taymije Rahmetullahi Rahmetullahi Alihi. <coughs> Zatim imamo Firkatu Nađi, spašena spašena grupa. E, kako je došlo do ovog naziva? Znači kad se kaže Ehli Sunne, Ehlul Hadis, e, jasno je znači da su to sedmenice hadisa, sedmenice predaja, sedmenice onoga što je poslanik sallahu alihi vseleme govorio. Za ovdje firkatul nađije da je to spa, uh, spašena grupa, također se može zaključiti iz hadisa poslanika sallahu alihi vseleme kada uh, govori znači o, da će se umet razjediniti, da će se umet podijeliti, da će otići, znači postati 73 skupine, sve će vatru osim, osim jedin, znači to je ona spašena skupina koja će se spasti, razumijete? Tako da imamo znači iz hadisa poslanika sallahu alijihi vseleme opis takve grupe. Abdul Qadir al-đilani, rahmetullah ali, kada je spominjao frakcije, kada je spominjao znači sekte i njihove osnove njihovog vjerova, njihove zabude, kazao je nakon toga. Kaže, što se tiče firkatul nađije, spašene grupe, ona je ehli sunne vol džema. Ehli sunne vol džema. Zatim Ibn Utajmije, a to smo govorili u uvodnom dijelu, a, ovog dijela kojeg smo znači, pojašnjavali, Akiratul Vasitije, kaže ovo je vjerovanje Firkatul Nađije, spašene grupe. Ili znači e, grupe znači, koja je spašena i koja će, koja će uspjeti. Sljedeći naziv je Taifetul Mensure, podpomognuta skupina. Imamo hadisa mnogo, znači mnogo rivajeta koji ukazuju na većem rivaje Tirmizije gdje kaže uvijek će biti grupa da kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme uvijek će biti grupa mog ummeta koja je na istini i koja je potpomognuta sve do sunnjega dana neće im naštati oni koji ih napuste i oni koji im se suprotstave neće im štetu nanijeti oni koji ost, znači ostave njih napuste tu skupinu niti oni koji se njima suprostave, koji se budu borili protiv, protiv njih. Za ovu spašenu ili podpomognutu skupinu, učinjaci znači imaju imaju određene govore. Prije svega ćemo navesti govor jezida ibn Haruna rahmetullahi koji je znači rodio se 118. a preselio 206. godine po Hidži. Kaže ako to nisu poznavaoci hadisa, onda ne znam ko bi drugi mogao biti. Znači ako to nisu sebenici hadisa, oni koji poznaju hadis, poslanika sallahu alihi vselem, onda ne znam ko bi drugi mogao biti. Abdullah ibn Mubarak rahmetullah alihi je kazao, znači rođen je 118. godine, a 206. je preselio, to su učenjaci hadisa. Ljudi koji se bave naukom hadisa. To je znači potpomognuta skupina. Ahmed ibn Hanbel rahmetullah alihi koji je rođen 164. a 241. je preselio, kaže ako nisu znači potpomognuta skupina učenjaci i sjedbenici hadisa, onda ja ne znam ko bi drugi mogao biti. Ali Ibn al-Medini, rahmetullah Ali, 161. rođen, 234. je preselio, kaže, oni su učenjaci hadisa. Imam Buhari, rahmetullah Ali, kaže, to su učenjaci. Fudej ibn Iyad, rahmetullah Ali, nakon, znači, spominjanja govora imama Ahmeda, da se misli na ehlul hadis, kaže, želio je time reći ehli sunne wal džema, oni koji vjeruju onako kako vjeruje ehli hadis. Razumijete? I ovo jako znači bito. Šesti naziv za skupinu e, ispravni sjebenika poslanika sallahu alihi vasallam, a kažemo da svi ovi e, opisi ukazuju na jednu te istu grupu, jeste ehlul Eser, sjebenici predaja. Sjebenici predaja, kao što je došlo govoru imama Ebu Hatima, Razija, koji je rođen 195. a preselio 277 kaže naš pravac je slijedženje poslanika sallallahu alejhi ve selleme ashaba i tabi'ina i pridržavanje za ono na čemu su bili ehlul esar a to su sjebenici predaja poput Ebu Abdillaha Ahmeda ibn Hanbala to su znači jaista istinski pravi sjebenici e, predaja odnosno hadisa poslanika sallallahu alejhi ve selleme Ovaj termin se spominje znači, jako mnogo u knjigama Ibnu Tejmije. Zatim, kod imama Ebu Nasra Asidzija, imama Safarainija i ostali znači, koji su na akide ehli sunneta, spominje se mnogo. Danas isto se spominje u knjigama Šeha Ibnu Baza i drugih, drugih učenjaka. Zatim imamo sedmi naziv, to je ehlul hadis, sredbenice hadisa I znači ovaj termin također je jako, jako poznat kao što kaže Ibn Temije, ovim postaje jasno da su sebenici hadisa i suneta najpreći da budu spašena skupina. Oni nemaju znači osobu koju pristrasno slijede osim poslanika sallallahu, sallallahu alihi wasallam. S ovim znači predavanjem gdje smo naveli mnogo citata sa mnogo citata znači od učenjaka ukazali smo draga braćo znači na pojavu na pojavu samog termina eh, ehli sunne wal džema pojasnili smo znači u kratkim crtama što se moglo pojasniti eh, navesti mišljenja učenjaka tako da nam postaje jasno da je termin znači postao poznat još od prvi još od prvih generacija muslimana do današnjih do današnjih dana molimo Allah dželevala da nas učini istinskim sljedbenicima uh, ehle sunneta wal džemata, odnosno spašene grupe, spo, uh, eh, podpomognute uh, eh, grupe, sredbenicima hadisa, sredbenicima predaja poslanika sallallahu, sallallahu alihi veseleme, da pomogne nas u Bosni muslimane u čitavom svijetu, posebno muslimane u Siriji, da uh, nas učvrsti na istini, da naše safove ujedini, naša srca zbliži, da nam istinu učini istinom pa da je slijedimo zavlu zavlom pa da se je klonimo subhanak Allahum hamdika šadon la ilaha ila ente stakurka tubu lijeke molim Allah žele vara da vas nagradi najljepšo nagradu što se okupu i sašalo ovo predavanje vas zakum Allah kalimatan habibatan illa rahman خفيفتان ala lisan ثقيلتان